Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամու Վարդանյանի այցը սպայական ընտանիքներից մեկին։ Տոնական միջոցառում նվիրված հայնաց պաշտպանի օրվան եւ հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակին։ Հույս ցերեկույթ նվիրված 2020 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում անմահացած կրթօջախներից մեկի սաներին։ Մալիբեկլի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Հայ եւ ռուս ժողովուրդների պատմության ռազմական նշանավոր գործիչներից մեկը Հայկ Բժշկյանցի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հայց սպայական բնակարան։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը Փետրվարի 8-ին այցելել է վերջերս Մարտակերտի նորակառույց շենքում բնակարանով ապահովված սպայական ընտանիքներից մեկին, եւս մեկ անգամ շնորհավորել բնակարանամուտի առիթով ու հանձնել նվերներ։ Պայստազորի կապիտան Նվեր Ավանեսյանը Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից է։ 6 երեխաների հայր ու արդեն նաեւ 3 թոռան պապ։ Արցախը թողնելը մտադրություն երբևէ չի ունեցել եւ այսօր էլ չունի։ Եվ այս հարցում ընտանիքի բոլոր անդամները համակարծիք են։ Շնորհակալություն հայտնելով անչափ սպասված սեփական օջախ ունենալու հնարավորության համար, ինչպես Նվեր Ավանեսյանը, այնպես էլ կինն ու հայրը կարծում են, որ այն յուրօրինակ խթան կհանդիսանա մեր երկրի կարևորագույն հիմնասյուներից մեկի հայկական օջախի առավելամրապնդման համար։ Մենք այս հողից երբեք դուրս էլ չեն գալու, նման մտադրություն էլ երբեք չունենք։ Ես հույս չունի, որ ասենք այս բանականը կդրամատիզ պատերազմի սերտորի ճիշտ ասած, սպասելի չմնալի այդ բային, բայց մեր բանակը հնարավորություն է ստեղծել հաշվի առալ բանակարան նիվիրից։ Շնորհակալություն մեր պաշտպանության բանակի հրամանատարությանը, նախարարին, հաշվի առավ մեր երես ընտանիքներին, զավակներին տուն պարգևեց։ Մեծ նշանակություն ունի իհարկե, ու շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ նախաձեռնել են նման հնարավորություն են ընձեռնել մեզ, բոլորից շատ շնորհակալ ենք։ Տուն են տվել, բազմազավակա, տուն են տվել իր կիկա իր տանը ապրի։ Ես շատ գոհում, շատ շնորհակալ։ Կամաց-կամաց կարանք հատեն, սա ստեղծենք, ընտանիքներ մեջ մնանք, զարգացնենք մեր երկիրը մեր պետությունը։ Հիշեցնենք, որ Նվեր Ավանեսյանի հետ միասին հունվարի 31-ի Մարտակերտ քաղաքում բնակարանով ապահովել են Պաշտպանության բանակի գործող եւ Պայստազորի եւս 34 զինծառայողներ։ Հատկացված բնակարանները կառուցված են տիպային ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան եւ ապահովված կենցաղային բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով։ Տոնական միջոցառում նվիրված հայրենաց պաշտպանի օրվան։ Հայրենաց պաշտպանի օրվա եւ հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակի առիթով կազմակերպված միջոցառումներից առանձնացել էր նաեւ կենտրոնական ուղությամ գործող զորամասերից մեկում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել օրվա խորհուրդներին, հիշատակվել են հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած տղաների անունները, ընդգծվել անցյալից դասեր քաղելու եւ առաջ շարժվելու անհրաժեշտությունը։ Վերադաս հրամանատարության հրամաններով խրախուսվել են զորամասի նախկին ու գործող մի շարք զինվորականներ։ Տոնական արարողությունը եզրափակվել է համերգային գեղեցիկ ծրագրով։ Հուշ ցերեկույթ Ստեփանակերտի Հայկ Բալասանյանի անունը կրող համար 5 հիմնական դպրոցում վրերս կազմակերպվել էր հուշ ցերեկույթ նվիրված 2020 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում անմահացած կրթօջախ հիսաներին։ Ձեզ բացակա չենք դնի խորագիրը կրող միջոցառումը, որի ներկային Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության պատասխանատուններ, զինվորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու զովասների հարազատներ մեկնարկեց տղաների հիշատակը խորհրդանշող ու շատախտակին ծաղիկների խոնարհմամբ։ Այնուհետև մեկ րոպե լռությամբ հարգելով անուն հայրենիքի մարտիրոսված բոլոր նվիրյալների հիշատակը, հույս ցերեկույթի ընթացքում անուն առանուն ներկայացվեց նրանց կյանքն ու գործունեությունը։ Դրվագներ ուսման ու պատերազմական օրերից։ Լուսնե Եսայանը հուզումնալից աչքերով, բայց նաև հպարտությամբ է լցվում պատերազմի ընթացքում անմահացած հոր եւ բոլոր նվիրյալների մասին խոսելիս, Նա միջոցառումները ապրողներից համար համարելով անհրաժեշտ ու պահանջված։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համար 5 հիմնական դպրոցի տնօրինությանը նման հիանալի միջոցառման կազմակերպման համար։ Նման միջոցառումների կազմակերպումը մեծ նշանակություն ունի հիմա, քանի որ մեր նոր սերունդը, մեր ապագա սերունդը պետք է ճանաչի մեր հերոսներին եւ մենք պետք է ամեն օր նրանց մեջ նորից սերմանենք հայրենասիրությունը, թեկուզ ընկած տղաների հոգին սերմանենք նրանց մեջ։ Նման միջոցառումների դերը շատ կարևոր է ապագա սերունդի դաստիարակության համար, հայրենասիրության համար եւ մեզ համար։ Մեզ համար էլ մեծ պատիվ է, որ չեն մոռանում մեր ընկած զոհված տղաներին եւ մեծարում են նրանց։ Թեկուզ շատ հուսումնալից էր այս ամեն ինչը, բայց պետք էր։ 2020 թվականին Արցախի դեմ ձեռնարկված ադրբեջանական ագրեսիայի ընթացքում իրենց անունը փառքով պսակեցին դպրոցի 9 շրջանավարտներ։ Կրթօջախում կազմակերպված հույս ցերեկույթը նրանց հիշատակը հավերժացնելուց բացի նաև հայրենասիրական դաս էր, որը պարտավորեցնում է ներկա ու գալիք սերունդներին սրբությամբ կատարել այն գործը հանուն, որի նրանք չխնայեցին իրենց կյանքը։ Ստեփանակերտի համար 5 հիմնական դպրոցի դաստիարակության գծով փոխտնօրեն Մարինե Խաչատրյանի վստահեցմամբ նաև այս նպատակով է կազմակերպվել հույս ցերեկույթը հայ ազգի մոտ հայրենասիրության դասյարակությունը, ես կասեի, սկսվում է հենց ծնված օրից։ Հայրենասիրության դասյարակությունը շարունակվում է դպրոցում։ Այսօրվա հայը պետք է շատ լավ տիրապետի հայոց պատմությանը, որ เป զի սիրի իր հայրենիքը։ Հայ ազգը դարերի ընթացքում համաշխարային դարբնոցի սալի վրա այնքան է ծեծվել, մաշվել, որ կոփվել եւ ձերք է բերել երկաթե ամրություն եւ անկոտրում կամք։ Արհավաչյան 44-օրյա պատերազմը։ Հազարավոր քաջորդիների պես մարտի դաշտ նետվեցին մեր դպրոցի շրջանավարտները։ Ավաղ նրանցից ոմանք չվերադարձան, բայց ոչ վերադարձան։ Վերադարձան որպես հավերժի ճամփոր եւ իրենց ուրույն տեղը գտան հարազատ կրթօջախում, Փարքի սրահում այն տղաների մոտ, որոնց դասիրակության ոգով տարիներ շարունակ դասյարակվել են իրենք, եւ այսօր իրենք կենթանի օրինակ են հայրենասիրական դասի մեր օրյա եւ ապագա սերունդների համար։ Մեր աշակերտները հուսով եմ եւ նաեւ գալիք սերունդները։ Անպայման կդասիրակվեն մեր տղաների հերոսական արարքներով, սխրագործություններով եւ պինդ, ամուր, անսասան կպահեն հող հայրենին։ Հույս ցերեկույթի ընթացքում գերարվեստական կատարումներով ու ներկայացումներով հանդես եկան դպրոցի աշակերտները։ Հավելենք նաև, որ պատերազմի ընթացքում նահատակված նվիրյալների հիշատակը վարպահելու նպատակով նախորդող ժամանակահատվածում դպրոցի միջնակայք դասարաններ անվանակոչվել են նրանց անուններով։ Մալիբեկլի ազատագրումը։ Ուղիղ 30 տարի առաջ այս օրերին 1992 թվականի սկզբներին հերթական անգամ Սևամպերին կուտակվել նորաստեղծ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխին։ Ազգային ժողովրդական ճակատի կազմակերպած բազմահազարանոց հանրահավաքների ճնշմամբ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Հայազ Մութալիբովը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը վերջնականապես լուծելու համար այսպես ասած ստիպված մեծականակ ուժեր ու միջոցներ հանեց Արցախի դեմ։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտը եւ հարակից բնակավայրերը հայտնվեցին չընդհատող հրթիռահրետակոծությունների տակ, որոնք իրականացվում էին Շուշիի, Ղոջալուի, Ջանհասանի, Մալիբեկլուի ռազմական հենակետերից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերը եւս հայտնվել էին ցաներ իրավիճակում։ Տիկունքի ամտանգության ապահովման եւ մայրաքաղաքին օրեցօր սեղմող օղակը վերացնելու առաջին քայլերին Ջամիլյու եւ Կրկժանի ազատագրմանը անհրաժեշտաբար հաջորդեց Մալիբեկլուի սպառնալիքի վերացումը։ Մալիբեկլուն Ստեփանակերտ ներխուժելու եւ Մարտունի տանող ճանապարհը վերահսկելու ամենահարմար հենակետն էր։ Վտանգն ահագնացել էր հատկապես փետրվարի առաջին 10-նորյակում, երբ ադրբեջանական զինված կազմավորումները բոլոր կողմերից հարձակվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների ոճ երկայնքով։ Փետրվարի 9-ի ժամը 21-ին ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին վաշտը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության կամավորական ու արաբոտ ջոկատները տեղակայվել են Ելման դիրքերում։ Առաջին վաշտը ճակատային գրող ձեռնարկելով հակառակորդի հիմնական դիրքերի ուղությամբ մտան գյուղի կենտրոն։ Սակայն արաբոջ ջոկատի տղաները հանդիպելով ուժեղ դիմադրության չկարողացան շրջանցել հակառակորդին եւ դիրքավորվել թիկունքում նախապես մշակված պլանի համաձայն։ Հարկ է նշել, որ ինչպես բոլոր նման ռազմագործողությունների ժամանակ, այս անգամ եւս արյունահեղությունից խուսափելու նպատակով Ադրբեջանի բնակչության հեռանալու հնարավորություն է տրվել։ Ազատամարտիկները փետրվարի 10-ի առավոտյան վերսկսել են հարձակումը։ Նույն օրվա երեկոյան նրանք հարվածներ են հասցրել նաեւ Ղուշչուլարում հապճեպ դիրքավորվող ադրբեջանցի զինյալներին։ Դեռևս 1991 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր բնակավայրի մոտ ընթարման ժամանակ ազատամարտիկները հալածելով ադրբեջանցի զինյալներին մտել էին գյուղ առանց այնտեղ հաստատվելու մտադրության։ Միայն 1992 թվականի փետրվարի 11-ին է վնասազերծվել ներքին եւ վերին ուղղչուլար գյուղերի հենակետերը։ Երորյա մարտերի արդյունքում ազատագրվել է նաև Մալիբեկլուն։ Ստեփանակերտն ազատվել է շրջափակման շղթայի եւս մեկ օղակից։ Վերահաստատվել է Ստեփանակերտի եւ Մարտունու շրջանի բնակավայրերի միջև հաղորդակցության ամենակարճ ճանապարհը։ 1992 թվականի փետրվարի 9-ից 11-ի ընթացքում հակառակորդը կորցնելով Մալիբեկլուի եւ Ղուշչուլարի ռազմակայանները հարձակման է անցել ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով։ Փետրվարի 14-ին Շուշիից առաջին անգամ Ստեփանակերտը հրթիռակոծվել է MM21 գրադ հրթիռարետանային համազարգային կայանքով։ Վերջինս միջազգային համաձայնագրերով արգելված էր կիրառել խաղ բնակչության դեմ բայց մշտապես օգտագործվել է շուրջ 70000 բնակչությամբ Ստեփանակերտի ու շրջակա հայկական բնակավայրերի դեմ։ Մալիբեկլուի ազատագրմամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ադրբեջանական զինված կազմավորումները եւս մի ուժեղ հարված են ստացել։ Վնասազերծվել է Ստեփանակերտը հրթիռահրետակոծության ենթարկող հակառակորդի քրակակետերից եւս մեկը։ Միաժամանակ նոր պայմաններ ստեղծելով հետագա ռազմական հաջողությունների համար։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Մարտական պատրաստության պլանային պարապմունքների շրջանակներում ռուսական խաղապահ զորախմբի զինծառայողները Լեռնային Ղարաբաղի հրաձգարաններից մեկում ավարտել են հրաձգային զենքերից վարժանքները եւ B-82 հազարա փոխադրիչների վարման նորմացույցերը։ Տանկոդրոմի եւ մարտական մեքենաների համար նախատեսված ուղու վրա զրահփոխադրիչների ազնակազմերը մշակել են դրանց վարման նորմացույցեր։ Բարձր արագությամբ հաղթարելով դժվար անցանելի տեղանքի խոչընդոտները, նրանք կատարել են միայնակ եւ խմբակային թիրախների խոցման քրակային վարժանքներ գծագրված BT-82 ազենքերից։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի զինվորականները զորավարժությունում պլանային ուսուցում են անցկացնում Լեռնային շրջաններում ժամանակակից զրահփոխադրիչներ վարելու եւ փոքր զենքերից ու գծագրված զինատեսակներից կրակելու համար ասել է ռուսական խաղապահների ներկայացուցիչ Միխայել Պարֆենովը։ Ընդհանուր առմամբ մարտական պատրաստությանը ներգրավել է մոտ 50 զինվորական եւ մոտ 10 միավոր ռազմական եւ հատուկ տեխնիկա։ Լեգենդար հրամանատարը Հայկ Բժիշկյանց Հայկ Բժիշկյանցը ծնվել է 1887 թվականի փետրվարի 6-ին Իրանի Թավրիզ քաղաքում, ուսուցչի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի հայկական Արամյան դպրոցում այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, որն ավարտել չի կարողացել ուսանողական շարժումների մասնակցելու համար։ 1901 թվականին Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցից հեռացվելու պատճառով հետագայում ստացել է զինվորական բարձրագույն կրթություն։ 1903-ից 1918 թվականներին եղել է հնչակյան կուսակցության անդամ։ Հեղափոխական գործունեություն է ծավալել Թիֆլիսում, Բաքվում։ 1911 թվականին երկու անգամ ձերբակալվել է ցարական ժանդարմերիայի կողմից, ակսորվել Աստրախանի նահանգ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է հայկական 6-րդ կամավորական գնդի հետելազորային վաշտի հրամանատար, ապա 6-րդ կամավորական գնդի հրամանատարը եւ մասնակցել Կովկասյան ռազմաճակատում թուրքական զավթիչների դեմ մարտական գործողություններին։ Նրա հերոսության մասին 1915 թվականի սկզբին գրեց Մշակ Թերթը, հայազգի հերոսներից մեկը հոդվածում։ Երբ սպանվում է դրուժինայի հրամանատարը, այն գլխավորում է 3 անգամ վիրավորված բժշկյանցը եւ իր քաջերի հետ 3 օր տևած մարտերում ջախջախում է թուրքերին ու քրդերին։ Հայկ Հաջերնազը տագրում են 3 գյուղ։ Շնամուշը շպրտելով մոտ 35 վերստ եւ հասցնելով նրան մեծ կորուստներ, 100-ից ավելի սպանված զինվոր եւ 3 սպա։ Կորպուսի հրամանատար ռուս գեներալը գրկում համբերում է Հայկ Բժիշկյանցին եւ նրա կրծքին ամրացնում Սուրբ Գևորգ շքանշանը ու մեդալը։ Այդ փայլուն հաղթանակից հետո Հայկի անունը հայտնի դարձավ ոչ ռուս-թուրքական ռազմաճակատում։ Հետագայում Գայի ընտանիքով հայտնում է Միջինայսիայում, իսկ հետո էլ Մերձվոլգովյան շրջանում, որտեղից էր սկսում է նրա փառաբանված ռազմական ուղին։ 1918 թվականին Գայը դառնում է 24-րդ կարմիր դիվիզիայի հրամանատարը։ Մի անգամ զինվորներից մեկը հարցնում է հրամանատարին, թե ինչպես եղավ որ Կովկասցին եկավ, հասավ Ռուսաստանի կռիվներին։ Գայը պատասխանում է. Դուք ռուսներդ եկաք մեզ հայերին օգնության, կռվելու թուրքերի դեմ։ Հիմա էլ ես եմ եկել ձեզ օգնության։ Իր դիվիզիայի կարմիր բանակայինները դժվարանում էին արտասանել թե հայ կանոնը, թե բժշկյանց ազգանունը։ Ոստի խնդրեցին հրամանատարին, որ դիմեն իրեն Գայ ազգանունով։ Դա իրենց համար հեշտ էր արտասանել։ Հետագայում նաև ռազմական հրամաններում եւ պաշտոնական փաստաթղթերում բժշկյան ցանվանում էր Դմիտրի Գայ։ Այդպես Ռուսաստանի քաղաքացիական կռիվներում ծնվեց լեգենդար հերոս Գայը՝ Հայկ Բժշկյանցը։ Գայը հիրավի օժտված էր զորավարի տաղանդով եւ քաջիվոքով։ Նրա դիվիզիան մասնակցել է Մերձ Վոլգովյան եւ Մերձուրալյան 100-ից ավելի քաղաքների ազատագրմանը, ինչից հետո նրան նշանակում են արևելյան ճակատի առաջին բանակի հրամանատար։ 1918 թվականի մարտին Օրենբուրգի ճակատում իր ճակատով կրվել է Սպիտակ չեխերի դուտովի զորքերի դեմ։ 1918 թվականի հուլիսից Սենկիլը Ստավրոպոլյան ռազմաճակատի հրամանատարի տեղակալներ, ապա Սիմբիրսկի համահավաք դիվիզիայի պետը։ Նրա գլխավորած դիվիզիան ազատագրել է Սիմբիրսկը, Սիզրանը, Վոլգայի Ստավրոպոլը, Սամարան, Սենգիլեյը, Բուզուլուկը։ 1918 թվականի դեկտեմբերի 26-ին գայը նշանակվել է Արևելյան ռազմաճակատի առաջին բանակի հրամանատար։ Ուրալի Անդրուրալի եւ Պողոժեի շրջաններում մասնակցել է Կոլչակի ղեկավարած Սպիտակ գվարդիականների դեմ մարտական գործողություններին, Օրենբուրգի, Ուֆայի եւ Օմսկի պաշտպանությանը։ 1919 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին հարավային ռազմաճակատում 42-րդ հրաձգային դիվիզիայի, սեպտեմբերից Կովկասյան ռազմաճակատում առաջին Կովկասիալ հեծյալ դիվիզիայի, 1920 թվականի մարտից 2-րդ Կովկասյան հեծյալ կորպուսի հրամանատարներ։ Սպիտակ լեհերից ազատագրել է Լիտվայի եւ Բելարուսիայի բազմաթիվ բնակավայրեր։ Հայկ բժշկյանցի մշտական երազանքն է եղել ծառայել Հայաստանին ու նրա ժողովրդին։ 1922-ից 23 թվականներին եղել է ՀԽՍՀ ռազմական գործերի ժողկոմ, ՀԽՍՀ ռազմական կոմիսար։ Երանդուն գործունեություն է ծավալել հայկական միացյալ ռազմական դպրոցում եւ հայկական առանձին լեռնարարաձկային դիվիզիայում։ 1923 թվականի մայիսին նշանակվել է Սամարյան 7-րդ հեծյալ դիվիզիայի հրամանատար։ 1924 թվականի հոկտեմբերին նշանակվել է այդ դիվիզիայի հիմա վրա կազմված 3-րդ հեծյալ կորպուսի հրամանատար։ 1927 թվականին Գայն ավարտել է Ֆրունզե Յանման ռազմական ակադեմիան։ 1927-ից 32 թվականներին Ֆրունզե Յանման ռազմական ակադեմիայում եղել է ռազմական արվեստի պատմության ամբիոնի վարիչ։ Ուներ պրոֆեսորի գիտական կոչում։ 1932 թվականին նշանակվել է ամբիոնի վարիչ Ժուկովսկու անվան ռազմաօթային ակադեմիայում։ Գայը եղել է Սիմբիրսկի, Սամարայի, Օրենբուրգի հերկոմների, Սամարայի նահանգային գործկոմի նախագահության անդամ, ընտրվել է Հայաստանի անդրֆեդերացիայի Բելարուսիայի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների անդամ։ Նա ռազմական արվեստի տեսաբան էր, ռազմագիտական աշխատությունների հեղինակ։ 1935 թվականի հունիսի 3-ին ձերբակալվել է հակասովետական ահաբեկչական կազմակերպության անդամակցելու մեղադրանքով։ 1937 թվականին դեկտեմբերի 11-ին ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի ռազմական տրիբունալի որոշմամբ մեղավոր է ճանաչվել եւ նույն օրը գնդակահարվել։ 1956 թվականի հունվարի 21-ին հետմահու արդարացվել է։ Գայի եւ նրա երկաթյա դիվիզիայի մարտիկների շտակին ու շարժան է կանգնեցված Ուլյանովսկում։ Խորհրդային Հայաստանում նրա անունով են կոչվել դպրոցներ ու փողոցներ, ինչպես նաեւ Սպայի տունը։